15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui pilotui valdant judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui įturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui Abilenės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo viešpaties žodis Zacharijos sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kiekvienas lenys te būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti išlyginti ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Ateinančioms pas jį krikštytis minioms Jonas sakė, Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių. Ir nebandykite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų. Ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Minios jį klausinėjo, tai kągi mums daryti? Jis joms sakydavo, kas turi dviejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems, nereikalaukite daugiau negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o ką mums daryti? Jis jiems sakė, nei iš vieno nespauskite pinigų, neįdavinėkite norėdami pasipelnyti, tenkinkite savo algą. stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jisai krikštis jūs, šventąją dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vietyklė, jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Tetrarchas Erodas Jono baramas dėl Erodijados savo brolio žmonos ir dėl visų piktadarybių, kurias darė, pridėjo prie jų dar ir tai, kad uždarė Joną į kalėjimą. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Elio, sūnaus Matato, sūnaus Levio, sūnaus Melchio, sūnaus Janajo, sūnaus Juozapo, sūnaus Matatijo, sūnaus Amoso, sūnaus Naumo, sūnaus Heslio, sūnaus Nagajo, sūnaus Maato, sūnaus Matatijo, sūnaus Semeino, sūnaus Josecho, sūnaus Jodos, sūnaus Joanano, sūnaus Resos, sūnaus Zorobabelio, sūnaus Alatijėlio, sūnaus Nerio, sūnaus Melchio, sūnaus Adijo, sūnaus Kosamo, sūnaus Elmadamo, sūnaus Ero, sūnaus Jėzaus, sūnaus Eliezero, sūnaus Jorimo, sūnaus Matato, sūnaus Levio, sūnaus Simeono, sūnaus Judo, sūnaus Juozapo, sūnaus Jonamo, sūnaus Eliekimo, sūnaus Melėjo, sūnaus Menos, sūnaus Matatos, sūnaus Natamo, sūnaus Dovido, sūnaus Jesės, sūnaus Jobedo, sūnaus Boozo, sūnaus Salos, sūnaus Naasono, sūnaus Aminadabo, sūnaus Admino, sūnaus Arnio, sūnaus Esromo, sūnaus Faro, sūnaus Judo, sūnaus Jokūbo, sūnaus Izaoko, sūnaus Abraomo, sūnaus Taros, sūnaus Nahoro, sūnaus Serucho, sūnaus Ragaujo, sūnaus Faleko, sūnaus Ebero, sūnaus Salos, sūnaus Kainamo, sūnaus Arfaksado, sūnaus Semo, sūnaus Nojaus, sūnaus Lamecho, sūnaus Matuzalio, sūnaus Henocho, sūnaus Jareto, sūnaus Maleleelio, sūnaus Kainamo, sūnaus Eno, sūnaus Seto, sūnaus Adomo, kuris buvo Dievo.